Tengo garabatongo. Garabatongo. Tengo garabatongo. Garabatongo. Tengo garabatongo. Garabatongo. Tengo garabatongo. No comes si Ay, no come si guanana, no comes iguanana. Bue con bue, no si guanana. Ay, come todos los palos, pero pues no comes si Bue con bue, no comes guanana. No comes iguanana, no comes iguanana. Bue con bue, no comes iguanana. ¡Mambe! ¡Tío! Eso. Ah. Santa Guruma, no quiere más Guruma. Ay, Santa Guruma, no quiere más Guruma. Palomita está volando, quiere que te. la la palomita, quiere que te. llego el secreto, mi ganga, quiere que te. Palomita está volando, quiere que te. Palomita está volando, quiere que te. <laughs> cara a palomita. Ela quer agarrar a palomita. Palomita tá bolando carequete. Quer agarrar a palomita carequete. Bastante. Tashina Yenye is a child's name. Yeah. And Tashiki Tiko is that he's very small. It's very small. And but then, then the leader says, uh, Kasina Yenye ya vira grande. It means is growing up. He's growing. So we're singing uh, Casina Yenya is very small, uh-huh. and she sings that he's growing. Yeah. Casina Yenye so, Tashikitiko. Yeah. So the leader says it's growing up, but the the the uh, chorus. Chorus, chorus, yeah. Chorus. Yeah. the <laughs> chorus says, Casina Yenge, Tashikitiko. So it's growing up, but still a little child. Sí. Casi me yenye, está chiquitico, está chiquitico, casi na yenye, casi na yenye, está chiquitico, está chiquitico, ya pia grande, casi na yenye, está chiquitico, casi chiquitico, casi na yenye, casi na yenye, está chiquitico, está chiquitico, casi na yenye, casi na yenye, está chiquitico, está chiquitico, ya pia grande, casi na yenye, está chiquitico, Baluande. Baluande. Uno. Baluande. Baluande mama chana. Mama chana. Engembe kalungera. Ah, engembe Engembe kalungera. Engembe kalungera. Baluande mama chana. Baluande mama chana. Sí. Bien. Hay que, hay que yeah, the second one you have to make it like uh, it's yeah, faster. Yeah, yeah. Go aluande, go aluande, go aluande. Ah, shit. Go aluande, go aluande, go aluande. Go aluande, go aluande, go aluande. Ah, sí. Go, go, go, se iba, dame tu sombra. Se iba, go, go, go, se iba, dame tu sombra. Se iba, go, go, go, se iba, dame tu sombra. Se iba, go, go, go. se iba, dame tu sombra, se iba, gong, gong, gong. <laughs> Dame mi roncona, oye mi boe. Roncona, oye mi boe. Dale un adiós para siempre, para siempre, ay Dios. Bueno, <laughs> ah, gracias, gracias. Ah.